Bueno, eguerdion e, eta mila esker etorri zaeten guztioi. E, lehenik eta behin aipatuko ditut e, eh, prentxarreko honetara pues, babestu gaituzten eragileak. E, sindikatuen atletikan SK, CGT, LAB, gero bestaletik baserri zarea, ekologista martxan, okupazio bulegoa, e, bilgune feminista, e, Chasimuño, eh, stop de saucios, la casita, minas, eta gero eh, daukagu ere Iñaki Lazaro Baster eh, parlamentariaren eh, presentzia, EH Bilduko eh, parlamentaria, eta, bueno, honekin, asira mango diogu pentsarrekoari. Gracias. Lurraren horrena elkartea nekazaritza ekologikoa eta likadura osasuntzuaren garrantzia zabaltzeko asmoz 2000 eta maikagarren urtetik lanean dabilen kolektiboa da. Talde hau irabazkin lortu gabeko elkarte bezala erregistratua dago 2000 eta amabostak garren urtetik. Elkarte honek ekoizpen ekologikoa, urbiltasuna edo bertakoa, oreka sozial eta ekonomikoa, balore handiko nekazaldurren berezkurak eta eta zainketa, eta elikadura subirotasuna garatzeko hainbat jarduera bidatzen ditu balore hauek abia tartuta, hartuta Gipuzkoako Foru Aldundiaren dena paiziatza baserria eta dagokien inguru, inguruko lurren bere erabilpenari ekin zitzaion. Ordurate Artzantzarako erabiltzen zuten abertzainekin jarri eta nekazaritza jarduera eta abertzantza bateragarri batera izateko egin beharreko molaketak adostuta gero. Gaurko agerraldien bitartez, apaisi hartza baserria 2008 ezkerostik bai, bai, baratza proiektua martxan jarri zuen kolektiboak horren arte egindako lanaren balantzea jende aurrean plazaratzea dugu alde batetik. Beste aldetik, 2008ko udazkenetik anona kolektibo honen kontra aldameneko bizilagunek burutu duten mehatxuak gorrotuan eta bortizkerian oinarritutako etengabeko eraso kanpaina salaketan bi ereduen ezberdin arteko talka, bata eraikitzailea. Bost urte hauetan, baratzako proiektuan egindako ibilbidea oparoan lekuko, eta bestea zuntzitzailea, proiektua bidegabe zaboteatuz. Lurraren orenaren proiektua zerotik abiatzen da, lurri gabe, tresneri, makinari, baliabideri gabe, diru laguntzarik eskatu gabe. Baratzagintzan esperientzia gutxiko pertsonak izan arren, motivazioa, gogoa, kemenak eta garatu nahi genuen proiektua txinistea izan dira kuiluak aurrera jotzeko. Lurraren horrena kolektiboa izarea du. Honek ladugundu digu arestean aipatutako gabeziak zuzentzen. Baita, bost urte hauetan sortatuko eragozpenak gainditzen kolektibo kolektibo ikuspegitik talde egonkortzea, hastea eta heldutasun batera iristea lortu dugu. Elkarri laguntzea, auzolana eta autogestioa izan dira gure ardatzak. Gaur egun ezagutzen diegu dugun gizarte eredu kapitalistatik urruntzea, ateratzea eta komunidade izaera eta izana berreskuratzea helburu duena. Lurra herritaren guztia guztien den ondarea defendatzea, zaintzea, zordiogun errespetua berreskuratzea eta komunitatearen lehentasunaren artean estabaidar digunean kokatzea bultzatzen duena. Bost urteko ibilbidea albidatzen digu prozesu honetan izan dugun garapena baloratzea eta balantze egitea. 2000 eta maika astapenean, hogei zazki manatzen hasi baginen konsumo talde bat eta bimila bosteun metro kadatu lantzen genituela, eta binek jarduten zutela, bimila eta iruan, iruagetan ma bosazki, amalau lau mila metro kadrutu, eta lau nekazari aritzen ziren. Gaur egun, bimila amazian, egun familia likatzen ditugu, gure zazkien bitartez, bost kontsumo talde, eta ma mila metro kadratua lantzen ditugu. Eta bost nekazari gara. Nekazaritza jardueran, gure baldintzetan hasi nahi duen edonorentzat eskaintza egiten diogu. Ateak zabali daude, kolektibo baten babesa eta esperientzia aurkituko du. Bide lagun izango gaitu, sektoreari eman nahi bultzada lagunduz orain arte pilatutako esperientziatik abiatuta bestelako gizarte eredua sinisten duten pertsonai zein eragilei honako proposamena luzatzen diogu eta horrekin batera hausnerkata partekatu nahi dugu. Elikadura buru jabetza bidean, gaintxurizkatako lurrek eskaintzen duten baldintzaz baliatzea, Oarsbaldeko elikagaien gordeleku alternatiba gisa garatzeko lurra lantzeak eta likagaiak ekoiztea duen funtzio, so, funtzio soziala aldarikatuz. Guzti hau proiektuari dagokenez. Bizilagunari dagokenez, orain arte haien provokazio irain mehatxu edo erasuen aurrean, bat, jarrera eta erantzuna ez bortitza mantentzea erabaki genuen. Gatazkarik nahi ez dugularen seinale. Bi, salaketa publikoa jende aurrean burutzea, herritarra jakin dezaten zein dan batzuen zenbesten jarrera. Hiru, interlokuzioa zabatzea eragile ezberdinekin, gure proiektua zertan oinarritzen den azalduz eta bizilegunen portaera salatuz. Hiru, lau, I, hiru bizikidetzarako bitartekaritza saiaterak burutu ditugu bi eta bestea estrajudiziala. Beti ere gure gu proposatuak gure jarrera eraikitzelea plazaratuz. Bost, ekimen atzaileak eta irudimentsua burutuz. Mandala bezalako ekimena, nuntale kontsumo guztiak elkartu genituen jaigiroan. Sei, nahi ez bagenuen ere bide judiziela gustuko ez dugulako salaketa judiziala jartzea beste remediorik ezaigulako gelditu. Pairatzen dugun jasarpenaren konstantzia gelditu daien. Zazpi, udaletxean bi mozio aurkeztu, ditugu. Bat, 2000 eta malauean, hau hau batez aprobatu egin eta orain sartuko duguna, edo sartu duguna. Eta sortzi, foru aldun dieko instituzioi bizi dugun egoeraren jakinarazpena dokumentatua argazkiz eta salaketas lagunduta entrega con Luguna al Bueno, bueno, un poco un resumen en castellano. Eh, Luraren Oren Cartea, somos un colectivo de personas que trabajamos la tierra desde 2011 para el desarrollo de una agricultura ecológica, así como para la difusión sobre la importancia de la misma y de una alimentación sana. Partiendo de estos valores, nosotras y otras personas del colectivo ocupamos el caserío Paisiarcha y los terrenos colindantes, propiedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para revitalizar, proteger y poner en valor el entorno de Ganchurisqueta calificado de alto valor agroecológico. Hemos convocado esta comparecencia pública para poner en conocimiento a la ciudadanía de Lezo y de la comarca eh, así como a las instituciones públicas sobre nuestro trabajo en Apaisiarcha, motivado por la solidaridad, el amor y respeto por la tierra y por las generaciones futuras que la puedan disfrutar, en oposición a la campaña de incitación al odio, el acoso permanente y las situaciones de violencia machista que estamos enfrentando desde hace más de dos años. Mientras nosotras recuperamos los terrenos colindantes al caserío País y Archa, generando una huerta ecológica que daba productos de temporada y de kilómetro cero o de cercanía para 75 familias, ellos metieron conejos en la huerta y destrozaron las cosechas. Hoy seguimos plantando en otros terrenos y damos de comer a 100 familias, con el apoyo fundamental de Baser Risarea y de las organizaciones sindicales que aquí se encuentran. Mientras nosotras generamos una alternativa habitacional para personas desempleadas y precarias del colectivo, cuidando y mejorando la habitabilidad y como soporte para el trabajo agrícola del caserío Paisiarcha, que estaba en desuso, ellos han atentado contra la vivienda en dos ocasiones. Nos han cortado la luz y han impedido el paso de los operarios de Iberdrola para que pudieran restaurar el suministro eléctrico. Han agredido el contador y los cables en múltiples ocasiones y han movido y deteriorado el tejado a través de los accesos de las aguas de su tejado, que con las crecientes eh, lluvias está entrando agua dentro de la vivienda por cuatro partes del tejado. Por este motivo, estos desahucios nos han dado su apoyo frente al acoso inmobiliario que estamos viviendo, porque no puede haber casas vacías y gente sin casas, ni propietarios particulares que ataquen las propiedades públicas bajo ningún concepto. Mientras estamos generando una red de cuidados y de apoyo y de apoyo mutuo a través de la difusión de una alimentación sana y respetuosa con el entorno, que entendemos es nuestro legado para las generaciones futuras, mientras compartimos alimentación, vivienda, recursos económicos para la sustentabilidad de la vida. Ellos han agredido en dos ocasiones a una joven de 22 años, insultándola y amenazándola. Han agredido el vehículo con el que habitualmente se desplaza en múltiples ocasiones, causando daños con una palanca en la puerta del conductor pinchando las ruedas en tres ocasiones en el camino de acceso a Paisiarcha, en las inmediaciones y hasta en la biblioteca de Lezo. Pero no solo a ella, además a otras mujeres que vivimos o que vienen a visitarnos al caserío de forma habitual, pinchando nuestros coches, rayándolos y ejerciendo acciones intimidatorias y amenazantes. Por esto están hoy los colectivos feministas de la comarca para darnos apoyo, repudiar y denunciar estos actos de violencia machista. Queremos dejar constancia clara de que nunca hemos respondido a sus agresiones y ataques con violencia, sino a través de los juzgados, mediante denuncias judiciales y a través de la mediación judicial y del Ayuntamiento de Lezo. Y sabemos que esta comparecencia pública recrudecerá los ataques y la incitación al odio de los vecinos que nos agreden. Sin embargo, queremos poner en positivo nuestra lucha por una vida digna para todas las personas, por el respeto y el cuidado de la tierra, por la solidaridad entre los pueblos y la defensa de nuestra cultura y reclamamos protección de nuestra integridad física y moral frente a los ataques, vejaciones y el acoso que llevamos viviendo, como decía, desde hace más de dos años. Derechos de uso mediante concurso público de los terrenos de Apais y Archa, Recalde y alrededores. Derogación inmediata y expresa del plan territorial parcial que pretende estimar los recursos agrícolas, acuíferos y ecosistémicos de la comarca. Y reclamamos la propiedad pública y la gestión social de los recursos que son de todas las personas, de la ciudadanía de Lezo y de la comarca. Muchas gracias. Bai? Kixo, eguarri eh, hon da nahi. Batzerri zaretik, Gipuzkoako kontzumo dale eta kooperatiben zarea, elkartasuna eta babesa adirazten diogu apaitziatzako proiektu agroekologikoari. Horrein pare bat azte, iritsi zitzaiguna iriste, Berta Kazeres, bia kanpezinako aktivista, zuten martxoaren iruan. Berta, bere herrialdeko ondasun naturalen defendatzaile zuzua zen. Bere bizia eman zuen baliabide naturalak gobernuaren eta enpresa transnazional txikitzaileen eskuetatik kendu eta herriari bueltan emateko. Mundu guztian aitortua da bertak iza eskubideen alde burututako borroka. Lurraren defentsan egindako aldarrikapena eta bere herrialdiaren elikadura burujabetzaren bidean eginiko lana borroka globalizatzen ditugularik, esperantza ere munduko herrialde guztietara zabaltzen dugu. Apaiziatza baserriko proiektua gaintxurizketan kokatzen bada ere aratago doa. Kooperatiba barne dituen eun familiren asteko elikadura beharrak asetzen baititu. Herritar hauek, bertako elikagai ekologikoa kontsumitzeko autua egin dute. Elikadura merkatuaren exigentzietatik askatu eta jaten dutenaren kontrola bere gain hartzeko beharra ikusi dutelako. Apaiziarteko kooperatiba agroekologikoak baserritarren lanaren bitartez jasotako urta eskaintzen du. Inongo kimikorik erabili gabe lurrak ematen dizkigun elikagaiak banatzen ditu. Lanbaldintza duinetan ereindako kalitatezko elikagaiak zazkiratzen ditu. Eta baserritarrekin konfiantzazko harremanak albidetzen ditu. Beraz, amaitziartako proiektuak e, lezo, ainorga, San Pedro, pasai donibane eta Bidebietan bietan kontzumo taldeak dituen egitaz monek, hainbat herritarrei beren elikaduraren buru jabe izateko aukera ematen dien. Modu horretan, merkaturatze bide luzeeratik alden du, eta tokiko elikadura sistemaren aldeko akustuari tinko eusten diotelari. Ala ere badakigu lurrari lotutako bizimolde zer nolako oztopoak izaten dituzten aurrera egiteko. Azpiegitura erraldoiek lurraren balioarekin jolasten dute, eta errentagarritasun ekonomikoak bestelako edozein egitasmo errausten du. Baita, helikaduran oinarriturik funtzesko behar bati erantzuten dioten egitasmoak ere. Horregatik deritzo guain garrantzitsua apaiziatzako kooperatibak espekulazioaren aurka, lurraren emankortasunean oinarrituta, honen balioa berreskuratzeko egin duen aldatik Gipuzkoako lehen sektoreak biziduen egoerari aurre egiteko alternatibak ezpintzen dizkigu proiektua da apaiziatzakoa. Nekazari gazte berriak instalatzeko aukera ematen du lurrari eta baserriari lotutako bizimodu albidetzen duen proiektua da. Eskala txikia eta ekoizmen ekologikoan oinarritutako nekazaritza praktikan jartzen duen egitasmoa da. Eta herritarrekin zuzeneko harremanak landu, nekazaritza eredua posible dela egiaztatzen duen proiektu agroekologikoa da azken finean lurraren epe motzeko finkatutako agronegozioetatik alden du eta baserriari lotutako eta duintasunean oinarritutako elikadura sistema lokalaren aldeko apustu egiten duen proiektua da. Beraz, baserri zanetik, apaiziartzako egitazuari, babesa ematen diogu, eta pairatzen ari diren beren bizilagunen erabateko jazarpena salatzen dugu lurraren eta ondasun naturalen defendatzaileak babestea aldarrikatzen dugu. Utsi behingoz bakean, herria elikatu nahi duen proiektu agroekologikoak. Bilgune feministak elkartasuna adierazi nahi die eragile honetako kideekiko eta zehazki erasotuak izan diren emakumeekiko. Baina bestalde gure salak eta nazka eta morrua erasotzaileik emakume izate utxagatikan, errebelde, konsekuente eta bidezko elburuen gatikan, borrokatzea gatikan, balio gabetzen gaituztenak. Bideetako barkar eta iluntasunean babestutako koldarrak beldurtu nahi gaituzte garena izateari uko egiteko, emakume azkeak izateari uko egiteko, baina ez daite zela nahaztu. Aurrez aurre izango gaituzue, gure herri, kale eta bideetatik erazotzaileak bota arte. Bat ikutzen badute, danak ikutzen gaituzte dago. orain arte egiten ja ipatzen dute, bai bizita, gure amalurra eta gure Euskal Herria mehatxuan mehatxupean aurkitzen direla eta horregatik eta paitziartza proiektuari e, babesa dirazteko gaur hemen e, eh, Prentxorrekora eh, sindikatuok honako hau nahi dirazi. badirazi. batetik, Euskal Herrian bizikaren herritarrok badugu ingurumen osasuntxu eta naturalaz gozatzeko eskubidea. Eta hortaz, pertsonen, naturaren eta bizitza forma ezberdinen arteko elkarreragin onuragarria babesteko bete beharra. Horregatik gaude gaur hemen. inguruen naturalaren jabetza komunala sustatzearen aldekoa garelako. Nekazaritza lur publikoa jarduera produktiboaren zat eta lehen sektorea bultzatzeko erabiltzearen aldekoak garelako. Apaiziartza baserriak jasaten ari den erasoak salatzea etorri gara baina bereziki bultzatzen duen proiektua txalotu eta ura babesari ematea. Berkaritatea da nagusi garaiotan, era berean lehen sektorea eriotzea kondenatu nahi da. Proiektu honek gure eun produktiboa indartzen du. Amalurraren errespetuan herriari kalitatezko produktuak eskaintzen dizkio. Eta modu autogestionatuan eta solidarioan lanpostuak sortzen ditu. Sistema aldatu behar dela sinitsita daude. Pertsonak erdigunean jarriko dituen eredu sozial berri bat bultzatu nahi dugu. Zentzu horretan apaizi hartza, ongi bizitzeko pertsonen zein herrien premiak asetzeko, gure buruak eta planeta zaintzeko nagusien sistema bera aldatzeko eredua dela uste dugu hau esan da, dei egiten diogu jendarteari eta baita administrazio publikoari proiektu honi babesa ematea eta baita ere beharrezko baliabideak eskintzea ere.